Asshole. Hier. Arschloch. Pendejo. Ja, Gabi. Kana. Kaleda. You little fucking bitch. Ko. Vaffanculo. Zakinat. Benchod. Soinu edero ekin hasten dugu gure saioa gaur irainak entzun dituzue hemen irainak Bara bat edo bi eh, entzun duzue eta ulertu konar adibidez edo vaffanculo italiarez Irainak munduan zehar zoin diren entzuten aldira besoinu untan eta interneten eh, sarean bideo batean ikusgai dira beraz eh, munduan eh, nazioartean pertsona desberdinek zoin irain mota baliatzen dituzten usaian karrikan enerbatuak direla erraiteko norbait iraintzeko arrazoin baten gatik alabeste baten gatik izkuntza desberdinak ikasteko bideo hainitz baitira interneten Egunon nola erraiten den adibidez jakiteko txinatarrez, mil esker inglesez, izan untsa espanolez, nunda autobus geltokia alemanez edo zoin da Bilbon ostatu hipstera ere espainolez eta bar, eta bar. Olako adibideak badira hainitz, baina gazte nahi izan ditu bideo batean, Bildu munduan zehar diren ireinak. Eh, bo horiek ere azkenean eguneroko bizian hainitz baliatzen ditugulako ez dugu gezurrik eganen hortan uste dut denak berdin girela Eta adibideetan, be indian uh, adibidez, uh, berretunte, hair of your ass, baliatzen dute, zure ipurdiko ileak, Bo, ala, irein bat. Edo Tailandian, zure ita hilda, zure ama hilda, dena hilada. Bon, horrek reiten aldugu. Mintzen alduela, ere eta ongidea munduan zer zoin diren ireinak diakitea. Eta Euskaraz, ah, hori interesgarria da. Usu gu ere enak batzen girelarik eh, Euskarazko ireinak behar baititugu aski baliatzen. Ezagutzen, ote dituzi euskal irain batzu, bai, bo, jete dugu kakazarra eta olako simple batzu, benen egia da, usu, frantxeseskoak baliatzen ditugula, erreski liratzen girela olakotan frantxes hitzetara adibidez, edo espanol hitzetara, edo inglesez, ere, egia eta hemen zerrenda bat adibidez, um, probusatzen dautziet, garrantzitsua edo ditzen baitzaut, Euskara zireinak ere baliatzea ez, adibidez. Artaburua, Asta pistola, asta pitoa, babalastoa, pelelea, tuntuna, behar gabe sortia. Agustu, rekestu plazeriten, haize poltsa, haize poltsa, debruña ukela, lipua baino txarragoa, haize putz, ipurdiagoa, putzontzi, dedios, kabuentzoz, puñeta, edota sakuraren putza besteak beste. Nik ere putz eginen dut. Eta munduan zehar eh, ezaguda, ezaguna den bat ere aipagai gaur justuki xare, soziala, xare sozialetan eh, irainen eguna zela erraiten aldugu. Fak itza adibidez nundik heldu den espada jakina iduriz linguistek ikerketa initz egiten ituzte itzoren inguruan lau letraz osaturiko itzoren inguruan jatorria ez da oraindik ezaguna edo teoria desberdin hainitz. Baina gaur artikulu bat batera da, uh, esplikatzeko nun idatzia izan den lehen aldikotz edo bederen ezaguna diren eh, idatzietan, eh, be, hau da tekstu untan dute atseman eh, eta tekstu hau mila irureun eta amar urtekoa liteike lehen aldikotz hor irakurtzen altzen fuck itza edo bedere uh, astapen bat. Bo. Egia erran ez du interesa hundirik, horren jakitak niretzait bereziki interesatzen, zakitzer diozien ziak, baina gestuarena nik aldiz bikaina atsemaiten dut, uh, fuck you gestuarena ezagutzen duzi berezie pentsu dut, uh, eh, eskuko eri nagusia altxatzen delarik, eta itzik gabe dena espikatzen da, eh. eskuan ehi bat bakarrik altxatu, eta dena errana da, edo badira olako mugimendu batzu, ah, zer badut sakelan, eskua sakeletik atera, eta erdiko eria erakutsi, edo lagumati erran ufatzea eskuaren gainan, eta erdiko eria sutik utzi adibidez, Arritzikoan ekatxe maitu erri edo erri simple batek ze eragiten, ez dozer eragin eragiten alduken, gestu simple batek iraina sortzen dolarik, pareko pertsona fisikoki unki gabe mintzen ahal delarik eta enerbatzen ahal delarik, niri zinez liliura garria iruditzen zaut, erran behar nuen. Look inside, look inside your tiny mind they look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. up and Kantu hau ezautzen uzi berdin Lili Allen artistaren afek you deitzen dena eta gara ibatez hain zuten eh, zena eta be uh, famatua zena iduriz uh, George da George barkatu W. Bush uh, hau eh, uh, presidentea zenari eh, be, kantatu zuen kantu hau uh, estatu batuetako presidente oiari beraz eta batzutan ere batzuek diote ingles alderdi nazionalaren aurkako kantu bat zela ere alderdi arrasista baita uh, Lili Alenek dionaz Itzetapu Laster iritziaren eh, tenorea izanen da, iritziaren aldetik eh, bakizue, aste artero, uh, bakizue edo ez, joan astean hasi baita hori, uh, sartzeko beraz berrikuntzetan, entzuleen iritzia hartzen dugu hemen Euskal Iratietan eta bezuek ere egiten alduziena, adibidez, zintesatok balin bazizte, uh, telefono zenbaki bat ere izanen da, laster, zuen telefono mugiko garekin, deitzen alko duzue mugiko, mugikor batera, beste mugikor batera, hori Kristof Batik eta Arantxaren eh, mugikorra izaren da, goiz hitz eta putzena beraz, eta beraz zuen iritzia emaiten alko duzia aktualitateari lotua, edo guk errandugun zerbaiti buruz adibidez, edo mezu bat ere bidaltzen alko duzue hori esker, hori ondoko egunetan edatuko dugun zenbaki bat zueri idekia izanen dena, eta bestalde ere, sare sozialen bidez nahi baduzi, itena duzi, uh, eh, Twitteren edo eta Facebooken itzputz uh, eh, itzak jo eta horra txamanen gituzie. Horra dibidez, nahi bauzie, uh, eh, mesu bat edo. Oar bat egin, egin garri da usaian bezala eta ez baduzi olako mediorik pasatzen zizte. Gure irratitik adibidez ustaritzen gira uh, pisinaren ondoan, beraz, uh, pluf baten ondotik emendik pasten altzizte. Adibidez, baduzie autua, eh, beraz, hori ez da gaizki, beraz, horiek denak eranik, eina alfaro, laste Ester gurekin izanen da, jakintzazie, bere iritzia emaiteko hori uh, eta putz eman kizunean. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, eta putz, eta putz, eta putz, eta, eta, eta putz, Bo eta fekiu kantoren ondotik beste gai bat ez hain alegera janen nuke iesa ipatu behar dugu bitza ere eh, gau jatera baita be, berrikuntza frantxez lujaldeko farmazietan xero positiboak giren jakiteko gure etxean egiten alko baitugu azterketa hau eritasun uh, hau eh, zenbakien arabera eh, ez da tipitzen ari eta hainitzek azkenean ez dakite e, xero positiboak direla eta horregatik azterketa simplifikatu nahi izan dute beraz hogeita bost euroren truk orain zuen odol tientia bat pausatu makilaren gainean eta ama bost minuturen buruan jakinen duzue xero positiboak zisten bai ala ez, eh, piskat berezia emaiten du, ez dakit zer pentsatu behar den hortaz, ez dakit zer diuzien, menen, eh, bon, ez dakit berri hon bezala ikusten alden, ala mm, bai edo ez, egia ez da beti errez joita azterketak egiteko gunetarat, baina farmaziara joita ez dakit obekiden ere, estresa ugari sortu behar du olako momentu batek, eh, bereziki emaitza ateratzeko demora, eta ateratzen delarik, eta be, positibo agertu agertzen delarik, hotx eh, berri negatibo bat agertzen delarik, hori kudeatzeko ere etxean bakarrik, ez da beti simple izan behar, baina bon, hori plantan eman dutenak, azpimaratute, kasu hainitz sobera berant jaketen eh, zirela, eta horren ondorioz eriotza bizikifite gertatzen zela, beraz hori, horrek badu interesa bat eh, behintzat orain farmazietan atxamaiten alko duzue informazio praktiko gisa, beraz, aipatzeko zen gaur hainitz aipatzen baita ere sari sozialetan. Um, I couldn't living like a blind man I'm sick without a sense of feeling And this is how you remind me Hola, ez hautziet kantua uosoki entzunaraziko eh, Nickelback deitzen da talde hau eta behaskirin ba, harriatxe hor aplikazio Telefono aplikazio bat, bon, egeran ez da egiazkoa, sketch baten uh, ondorioa da, bideo batean agertzen dira beraz, eh, bi emazte, telefonoarekin eskoan, bat nigarrez, Eta besteak ebe duzu, ebe ezin dut, eh, badu bi haste seperatu ere nire lagunarekin, eta beti bere Facebookeko argazkiak begiratzekoan nigarrez eh, hasteniz, eta ezin dut eh, kontrolatu, beti begiratu behar dut, eta bar, eta bar, eta bere lagunak reiten du, bekizu niri bergauza gertatu zaut, eta telekargatu dut telefonorako Nickelblock deitzen den aplikazio bat, Nickelblock, beraz, Nickel Nickelback, taldeari lotua dena eta be, eh, ez da bizki sintsoa nikel taldearen zat, behiduriz interneten hainitz kritikatua den eta trufatua den talde bat da eta beraz horren bidetik, uh, sketch baten bidez, proposatzen dute eh, be aplikazio faltsu hortan, emaita zuen uh, neskalagun, alamutil hoi lagunaren izena eta aldi guziz joan entzistelarik bere Facebook hori alderaren begiratzerat, argazki zaharrak begiratzeko adibidez, ebe Nickelbacken kantu bat hasten da eta talde hori biziki txarre baita ebe ez gehiago begiratuko bere Facebook hori aldea. ideia bat izaiten alda aplikazio bat sortzeko egiazkoa ala ere bo praktikoa izaiten albaita berdin bostak eta hogeita irudira itzetaputzen ziste orain bai entzulearen iritzia normaltasunaren inguruan norma zer da norma eta bar eniaut alfaro zuritza Egun, utzia zaidan tarte honetan, nire kurtso batean gertatu zaidan egoera batek sortu gogo eta plazaratu nahi nizueke. Duela zonbait denbora, ikasle batek bere ikerketa lana orkezu zuen gelaren aintzinean, eta bukaeran nola senditu zira galdeari erantzunez, ikasle horrek normal erantzun zira. Eta justuki, erantzun horrek dit sortu, nien baiti zorren erabilerak trabatzen bainau. Zer da normala, anormala, normalizazioa, normalki edo normalean. Itzoriek usu entzuten dira, eta horien gibelean gauza hainitz gorde daiteke. Gaur sortzi puntu info webgunean dutan artikulu baten aritik arituko naiz. Bi mila amairuko agorilaren amarean, Eleno Alkain eta Saio Aginanok plazaratua. Bertan diote, normala hitza, norma bati referentzia egiten diola, eta beraz, konparaketa batean sartzen dela finkatua izan den arau edo normarekiko konparaketan, bere ondorio zuzena bere isketa edo bazterketa delarik. Gendarte batek finkatu ohitua eta normak segitzen ez dituena, jende ez normalzat hartzen da, zentzu horretan hitza bera baztertzailea gelditzen da. Beste zentzu bat ere ardezake normala hitzak, oikoa orokorrean edo gehienetan hitzena. Hain zuzen ere, ez da normala egiten ari naizena esaldia, ez da ohikoa egiten ari naizena bilaka daiteke. Artikulu egileek normal hitza ohikoa edo gehienetan bezalako hitzekin ordezkatzerat gomitatzen dute irakorlea. Kasu honetan, konotazio mestretxagarria alde batera usteko asmoarekin. Bada, nik nire ikasleak egin zidan erantzunak normal hitzari beste zentzu bat ahapatzerat ekarri nau. Senditzen duguna edo bizitzan ari girena adierazteko zaitasunak ukaitea edo adierazteko beldur izaitea. Beldur edo ezin horrek normalitza erabiltzera pusagaitzake. Kasu honetan, ene ikasleak naturalki egan zuen normal senditu zela. Zer hote da normal aldiz? Ezin izan zuen zehaztu. Normalitzak, konotazio baztertzailea eta meskretsagarriaz gain, gauzak orokortzen dituela iduritzen zait senditzen duguna zehaztea saiesten baitu. Halpa, hainitzera bidea den hitz bat da. Nere aldetik, normalitzaren inguruan gogoetatzerat eta ahalden einean itzoren ordezkatzerat ere gomitatu nahi zaituztet. Gure adierazpenetan zehatzago jokatzeko eta jarrera azertigoa bultzatzeko helburuarekin. Besterik gabe, laster arte normalean. Ups! Niaut alfaro edo jeinkoak nahi badu, behintzat, eh? hori ere ote da norma bat. Normaren inguruko gogo eta beraz norma zuen iztegietatik eh, botatzea proposatzen du Eniaut alfarok eh, bestelako sentimenduak edo pentsakerak berriz ateratzeko ere. Uh, normaren gaia entesgarria joen astean ere maiarekin kasik aipatu ginuen uh, sa normal deitzen den uh, sanoren disko Euskaldiko berria aipatzerakoan zer da norma. Badean norma berdin bat denen zat, denek errespetu nahi eta dutena edo aldutena. Bo inautek erran baitu behar gure iztegietatik kendu, kentzen dugu. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten Beste behin zeure buru duari bizira undio sunen Kortsuenea gaztetxea ere aktualitatean gaur goizean sare sozialetan, eh, goizuntan beraz berri zertzaintza hor da donostiako uh, gunerat eh, normala hote da, ere hori galera egiten aliteike gune hortan beraz pertsona batek eh, berriz erosi baitu lurra eta eraikitzeko egoitza batzu. Seireun mila eurotan saltzen ditu apartamendu bako gutxi gora bera. Hori ere normala hotze da, galerazko ikurra. Eta beraz, eh, kortsoenea gaztetxak segitzen du beraz bere eh, mobilizazioa deialdia eginez. Eta anari ere hor izanen da artisten artean kontzertu bat eskaintzeko zion hartzea. zu beti bizi zara behin beineko egoera baten aukerako azirudien eten gabeko nora ez baten etzen ula nahi ona baino beti beste inora ere Zalantzarekin etengabeko Persekuzio bat zen Ies egiten diozun eta Jarraitzen duzun zeuk duzuna ere. Anari erran bezala bihar da kortsoenea gaztetxean, ememaitarrak eh, taldearekin batera hor eh, atxamaitalko ituzi ere bap taldeko kidea e, hemen txe ari dena eta narirekin ere ari den bat eh, beraz bihar atxian zazpietatik aintzina, laster aitor errazkini itza bere iritzia emanen du hemen txe Uh, berri justuki, beste musika bat, aipatuko du. Mementuz bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin bernaetar gaina. Alberto Plazaolak bi haste gehiago igurikatu beharko du argitzeko bere egoera, bere kontrako euro agindu hauzia goizian iragan behar hazen pauen, baina prozedurako huts batengatik gatik buruilu undajerat gibelatua da, gertatu dena da euro agindu galdea bakarrik espainolez igorria zela, ez frantsesez eta gainera kasu hortan ez da hori hauzibide egokia gertakariak urrun egiak direlakoan, ez tradizio galde bat behar behar liteike Espainiatik, Frantziako gobernuari egin aldiuntan, buru hilaren behatzi arteuntan pentsatzeko da Espainiak horiek susenduko dituela, artean kontrol judizialpean egoiten da Alberto Plazaola. Plazaola. Eskola elebidun eta mugiltze eredua ikasle kopurua emendatuz doa urte urte, euneko hiruetan ogoi eh, gehiago, amar urte barne, EP eta Akademia Errektoreak dituzte xifre hauek eman, gehitu dute ere erakasle postuak ez badira idekitzen, ez dela ekonomiak egin nahi dituzte lakoan, Euskarazko erakasleak eskas direlakoan aldiz. Aekaren sartzea urria hastapenean berri itasunak izanen dira, hala alonda, formakuntza jarraiki bat eskuara sei hilabetez ikasteko proposatzen dua ekak, hamabileku bakarrik izanen dira, zorzi lanik ez duten entzat, eta beste laua jadanik haur munduan lan egiten duten entzat, beste berritasuna interneten bidez ere ikasteko zerbitzu bat izanen dela. Akitania limuze eta poatu xarantaldeak bilduko dituen eskualde berria muntatuko dela, eskualde eta departamentuetako laborantxagan ganbaretako presidentak bildu dira berriki eskualde berrian nola banatuak izanen diren zerbitzuak gogoetatu dute eskualde berriko laborantza ganbararen plantatzeko ekitaldia perigen izanen da, data ez da atik oraino finkatua. Vous reconnaissez être un gamin de merde. Bayunako auzitegiko epaiak. Vous auriez volé de, du fromage, d'un burger. Astelehen goizez, sortziak laurden gutitan. Battez-vous comme il faut. Goizberri. Vous vous droguez Non. Hein? Vous vous droguez Non. Tribunal del, tribunal del, del pueblo. emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur alea zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan astehuntan omen uskak eta etruskoenak askazgua handia baziela. Charles Bidegainek susker edo musker azitzeginen deiku. Erreten zuten lehen, hausetitzen balin badu, ez duela lasatzen. Eta lasa aztekotan, entzun behar zirela zazpi erritako estilak. Jose Antonio Azpiazuk lioa emazten eskubatu zen ekonomiaz. Makumeak presentzia asko izan dute, hemengo ekonomian. Baino, ni uste dut bere xitasuna kontuen agertzen dela. Hor da protagonismo osoa bere eskuetan hartzen da. Josu Martinezek bafletik ihes. Errera dela mantxara bidali zuten biti. Ura oraindik okerragoa zen. Sarrion handia karabantxelen ezagutu zuen. Baina ez hobera, eh? Joseba pixka bat bere gauzetan ibiltzen baitzen, idazten eta... Itxumandoka aste harte zaratzeko zazpitan, ara heda astizkenaekin lauetan, uskal iratietan, telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Aiz egiten, huitz eta putze mankizunean eh, eta laster erramezala aitor errazkini itza, bere iritzia eh, emanen du. Birritxarrak eh, taldeari buruz, konzertu debekatzen nahiaz eta aldiz uh, behondotik. Intzari eta gurekin izanen da, aipatuko dugu goizuntan Euskararen erakunde publikoak eta bordaleko akademiako errektoreak ginduten prentsa horrekoa, postu faltak eskoletan, eta bar, hori guziak aipagai, xeikiago eh, intzarekin. Prentxan, mementuz, eh, zein diren gain nagusiak eh, berria puntu eusen, eh, polizia operazioa otxan dion egindena goizuntan aipagai, Lucia Uri goitia omentzea egotzita, atxirotutako lauek bihar deklaratuko dute, terrorismoa goratzea egotzita izan leudeke, atxilo, erriko iturien arabera, Miren Soloeta, Xerduran Nieto, Aitor Uribe eta Amaiur López de la Calle dira txilotuak, eta Txago Ritsuko eri etxerat eraman dute López de la, de la Calle bai. Biak deklaratuko dute epailaren aintzinean. Uri goitia beraz, Lucia Uri goitia mila sortzion talarrogeita zazpian, hil zuten albo albotik tiro eman ondotik lepoaren atzealdean, urkuluren uh, udal erretratatuen mapan ere, biktima bezala agerida, biktimen zerrendan sartua da beraz, Lucia Uri goitia, hori beraz uh, gaur gaurko polizia operazioa gai eh, berrian, baita argian ere aipagai. Eta justuki biktimak aipatzen baititugu, uh, presondegi barneko lehen omenaldia jaso dute etak hil, uh, hildako espetxe funtzionarioek argazkitan ere berrian. Bestalde gaina gusietnetan eh, korroenea orain aipatzen nuena, kortsoenea gaztetxearen proiektu, kulturalari udal baliabideak eskaintzeko prest agertu da goia, beraz donostiako hauzapeza. Enpresa eraikitzailea kortsoen erat joan da, goizuntan, baina esiak gaztetxe utzita be joan da gaztetxetik. Eh, beraz, mm, bertan zen berriako kasetaria, jone amon zen, eh, segipen guzia irakortzen alko duzie, irakortzen duzie berria puntu eusen. Hesiak ere hemen aipagai eh, bainan eh, hesiak Europan, eh, errefusiatu krisi globala sailean argian, Gerlak baretu gabe ez dugu lasaituko ieslari uoldea. Alebaniako erregina gure laguna da ez dute gehiago eranen ieslariek merkelekin selfiak eginez bat batean etorkin gaixoak gozo hartzen hasi ziren austriak patxadatsuek armada bidari dute hungariarekiko mugarat. Belo zubiriak beraz segitzen du gai hori johatzen, hainbat kronika ere gogoetak eh, gai horre inguruan eh, gai hori ere aipagai eh, beste edabideetan tartean bereziki Sud-Oesten eh, Manuel Valtz agertzen baita frantses ministroa Eta uh, begerla ipagai egazkinak uh, siriaruntz bidaltzeko adostu zuen frantziak eta jakinarazidu berak erabakiko zuela uh, begiratu nutik zeru gainean nun behar zen tiratu Eh, bistanena tiro ziblatuak eginen dituela azpimarratu du da esen kontrako tiroak egazkina bidez beraz hau frantziaren erantzuna gaur egungo eh, krisi globalari begira. Garapen kontseilua justuki laster aipatuko dugu intzarekin eta argian ere aipagai garapen kontseiluak erri arteko elkarkoa sortzearen alde erabaki du uh, irail honen hartu zuen erabakia zuzen daritza batzordaren bilkurakari gizarte zibila mugiarazteko ekimena bideratzea erabaki zuen. Bestalde, kaseta puntu eusen eh, aipagaina gusietan prozedura akats bat eta Alberto Plazaola, behietan aipatzen ginoen bezala, prozedura akats batek Alberto Plazaolaren deliberoa ireilaren hogeita bederatzirat gibilatu du. Eta bestalde, errobi zentroa uh, eh, ireilaren hogeita bostean azken erabakia, mendik bi astera, beraz, endaiako lakontxa zentrora teramanen lukete, Baina azken erabakia eskualdeko osasuna gentziak emanen du hilabete bukaeran itxasuko zentroko zuzendaria langilekin elkartu da eh, atzo beren galderai erantzunik eman gabe. Media bazken ere gai hau aipagai eta sudmin eh, joan hastan aipatzen ginuen urre ustiak eta ere aipagai enpresaren hitzak beraz eh, hemen azpimaratuak elkarrizketan eginak uh, eh, espikatzen du beraz zer duen sudminek elburua kanbo inguruetan urre ustiatze hortan. Horiek erranik, eh, aitor errazkin orain zuritza. Iraiaren hogeita bostean zaragozan Estatu Espainolean, jotzekoa da momentos berritxarrak, Euskal Musika Taldea. Hiri hortako hainbat herri mugimenduk eta eragilek antolatu natoren eta maniobra militarren kontrako jaialdi batean onaino dena normal, baina berriz ere Euskal Musika banden kontrako apartheid politikarekin topa egin dugu. Izan ere, Aragoiko PP alderdiak Zaragozako kontzertua debekatzea eskatu du. Hots antolatzailei berritxarrak taldea karteletik kentzea eskatu diete. Ez da historia berria, PP alderdiak eta inguruan dituzten elkarte eskuindarrek hau bete, manos limpias eta barrek, Fermin Muguruza SA edota Zutagar kontrako elegite judizialak aurkeztu dituzte. Baina Estatu Espainoleko hainbat herrietan, Euskal Talde hauen emalaldiak debekatzea lortu dute judizialki gure herrikiden kontra egiten duten bitartean, Euskal Artistak Estatu Espainolean emanaldiak eskaintzera debekatzen dituzten bitartean, ba erakunde publikoen eta alderdi politiko gehienen isiltatzuna nabarmentzekoa da. Tristea da, Kezkagarria. nork ziurtatu eta babesten ditu Euskal Herritarron eskubide zibilak. Eusko jaurlaritzak esaterako berdin jokatuko zuen Bizkaia, Gipuzkoa edo Araban zergak ordaintzen dituen enpresa baten produktuen salmenta debekatua bazen Estatu Espainialeko herri batean? Aitor, errazkin mil esker zure iritziaren zat berritxarraken konzertuaz eta Hemengo politikoen eh, inguruko gogo eta slasterintzari eta gurekin izanen da mementuz behitxarrak eh, denak ez du balio kantuarekin, jaizogenz taldeko kantariarekin eh, egin kantu untan urriaren lauean Bilboan hariko baitira bitaldiak ere Refused taldearekin. Ez gaude lardiaroan egutegiak dio, pare bat milenio, diktaketatik 在沙哑。 Denak ez du balio eta berritxerrak talde hemen Rise Against eh, talde estatu batuak kantariarekin eta erramezala beren konzertu debekoari begira edo eskaerari begira hor saretan eh, ere uh, eh, hainbatoa egin dira berritxarrakak ere agiri bat atera du badok puntu eusen atsemanen duzie intesatu bali mazite eta erramezala urriaren lauean aldiz bilbon narituko dira bi taldeak taldearekin batera gomita orain itzetaputzen itz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Goizuntako prentsa horreko bat aipatuko dugu, prentsaren eh, aintzinean itzordua eman zuen Euskararen erakunde publikoak eta bordaleko erektoreak, eh, beraz eh, Olivier Dugrip deitzen denak, pundu bat egiteko sartzeaz eta bereziki eskola sartzeaz intzarrieta lankidea anginuen atxalde hona. Atxaldean bai urte guziz egiten den pundu bat pentsu dut, sartzeari begira zoen diren zenbakiak eta beti uh, tonu positibo horrekin ere, berdin? Hori da, beraz, urtero sartzean egiten duten pundua da, eta ba, haien lana frogatu behar baitute ere, eman dituzte hainbat elementu, e, eh, sifre batzu aipatzagatik, zenta initz eman dituzte, ez ditut denak emanen, baina eh, azken amar urteetan, berrogoita bederatzi klase dira irakaskuntza publiko edo murgiltze ereduan, eta horietarik amar sehaskan idekidira, dira, eta ikasleko puruari dagokionez ere hainitz emendatu da eh, lehen mailan, amaikas ikastolatalen mailan, eta e, zenbaki batzu emaiteko, adibidez, duela amarrurte urte, bos mila eta behatzen kasik 6 mila ikasle ziren eh, hezkuntza elebidun eta murgiltze eduan, eta gaur egun iru mila eta bosteun ikasle gehiago dira, beraz, hainitzez eh, emendatu da, aldiz, kopurua gero apaltzen da azkarki kolegio eta lizeoetan, mm. beraz, aipatu dute, aipatuko dugu behar bat geroago, baina hor badela lan bat egiteko. Hori, betiko problematika aipatzen dena, uh, eskola elebidunetan azkenean eh, ikasleak ez dutela segitzen momentu baten eh, buruan. Uh, bi hitzez ala ere lehenago aipatzen zinuen beraz Euskararen erakunde publikoak eta bordaleko errektoreak haien lana frogatzerat heldu zirela ere uh, prentsorreko hortarat. Zer da bordaleko errektorearen uh, Errola, be, justuki da ikustea eh, finkatuak diren helburuak betetzen eh, direla, eperekin eh, finkatzen dituzten urteroko hitzarmen horiek errespetatuak direla, eta ba, bai alde batetik irakasle aski badela klase edo eskola bakoitzean, eta horren parean ere ahalak emanak direla, irakasle horiek behar bezala haien lana egin dezaten, beraz pixka bat guzi hori koordinatzen duen pertsona da. Mm -hmm. Odan bera da, azken eran zulea ere eh, adibidez eh, SNIPP FSU sindikatak edota bigabaita ikasbi elkartek buraso elkartek saratu dutelarik eh, postu faltak bazirela ere hoien uh, eh, eskoletan. Bai hori da, eh? besteak beste, ba, berak du horren eh, ardura eta bera ibiltzen da eskolaz, eh, eskola ikusteko, batez ere irailean egiten du bisita bat ikusteko, ea aurkopurua emendatu den uh, ba, ekainetik irailera eta balio duen postu erdi bat edekitza edo ez. Hori uh, dugu bai berekin eta bai jantxoa maitia epeko lehendakariarekin eta Eh, hoiek eh, erakasle postu eskasia baino gehiago eh, batez ere ezkuntza elebidunean uh, espikatzen zuten arazoa gehiago dela euskarazko erakaslerik ez dela eta adibide bat eman dute aurten konkurtsorako 12 postu ideki dituzte 12 postu horietarik bederatzi bakarrik aurkeztu dira eta behatzietarik irukukan dute beraz erraiten zuten 12 postu dira hor diruztatuak direnak eta azkenan hiru bakarrik bete direnak beraz ez dela euskarazko edo euskaraz irakasteko erakaslerik eh, hori daiek da haiek azpimarratzen dutena. Mm. Eta nolaz, beraz ez da, inbesteko uh, eh, perfilik lan hortarako do pertsonarik? Ebe, Euskaraz dakiena eta Euskaraz irakatsi nahi duen irakasle aski ez delako, beraz gero duela ustut pare bat urte ala ere izan zen uh, salaketa bat erranez, bazirela hemengo departamentutik kanpo beste eh, eskualde batzutan Euskarazko erakasleak beste hizkuntza edo frantsesez erakasten ari zirenak eta behar bada ariek haiek onerat ekartzea litzatekela aukeretarik bat, eta hori ez dela egiten zenta puntuen arabera e, etorri daitezke gero onera, eta bon, hor bada sistema bat, eta beraz e, zailtzen zaiela onera etortzeko ahala. Beraz, e, hor orain ikusi beharko dugu ea zer dioten sindikatuta gurasoen elkarteek, eta ea hori izan daiteken aterabideetarik bat, e, Euskaraz dakiten horiek berriz ekartzea onera. Mhm. Hor, eh, aipatu ditugu beraz eh, eskola publikoak, e, eh, xe askaren uh, kasua, ere aipatu da hor, itzarmen bat eh, baitute beti izenpetzeko irurtero, uh, eh, galdera atera da hor? Bai, atera da galdera zenta sehaskak preseski sartzearen kari prentxaurako bat egin zuen eta besteak beste ipatu zuen e, estatuarekin duen hitzarmena ez duela araberritu hiru urtero egiten da eta normalki ekainerako izenpetua izaten da. Kasu hontan ez dute lortu e, preseski irakasle postuen eh, eskasiagatik eta ez bai dira adostasun batera heltzen. Paskalindo karrantzuen e, bere ustez etzela beraz segidan izenpetuko, e, zinez eztabaidak e, Eh, aski blokatuak zirela eta gaur beraz Olivia Dukrip eh, Akademia Rektoreak eh, arridura zerrandu abom e, nondik ateratzen duzu hori ez da arazorik eta edo zein gisaz argi da urte bukaera intzin itzarmen hori izenpetuko dela beti egiten den bezala. Mm Bo, entxigo badira negozioak egibelean mainan berak uh, irudi hori erakutsina izan du zerbait lortuko dela edo usaian bezala segituko dela se aska ipatzen baitugu basuaren gaia aipatu da urtero gogoko gaia da ere, basoa euskaraz noizko, aipatu da hori? Hori galde egin dugu, zeren e, justuki e, ondoko urtetako egin beharretako bat da, beraz EEP eh, eta Akademia Rektorearena eskoletan ikasleak bideratzea irakaskuntzara eta irakaskuntza euskarazko irakaskuntzara eskas, irakasle eskasia baita, beraz galde egiten ginuan, ea noiz posible izan entzen, gero ondotik basoa ere euskaraz egitea zeren haiek eh, aipatzen eh, dute arazoa ez dela politikoa edo, edo beste arlo batekoa baizik eta euskarazko zuzentzaileak direla eskas eta horrek duela arazoa pausatzen eh, ikasleek ez baitiztuzte zuzentzaileak ezagutu behar ez direla haien irakasle edo ingurukoak izan behar eta beraz hor pertsona eskasia bat badela Beraz, eh, erraiten zuen lehenik, eh, erakasle mailan den utxunea betetzerat joan bargira, gero lortzeko eh, aski irakasle izaitea Euskaraz edo basa Euskaraz egin ahal izateko eta zuzentzaile aski izaiteko egiarran aski harritu daituen gaia da, zenta orain arte dugu inoiz argumentu hori mhm. entzun, eta badirudi beraz ez dela naikari falta baizik eta irakasleak direla eskas eta zuzentzaileak direla eskas. Mhm. Bo, galde dugu, ja, eskak zer dion orta, zor, atxaldean eh, zehar holako argumentazioa. Atxalde ere, be, justuki Olivier Dugrip, eh, akitaniako errektoreak beste itzordu bat eh, badu edo bazuen eta hori garapen kontseiluarekin uh, lujalde kontratua aipatzeko eta azkenan Euskarak zeleku garen duen lujalde kontratu hortan. Bai, adanik aipatu dugu luz eta zabale lurralde kontratua pixkat eh, hori ere blokatua dela Euskara Arloan, ez baita dostasunik eh, maiten eta beraz gaur da eh, bilkura bat garapen kontseiluan ikusteko zesegida emaiten alden, e, eta horre ere beraz frantxoa maitiak bai, baititu bikasketa epeko lendakari, baina baita ere eskualdeko presidente orde baita, ea ahalak emanak izanen diren Euskara Arloan, euskara behar bezala garatuar izateko eta berak eh, espikatzen zigun eh, beraz balde batetik eskualdeak aski diru emaiten duela ezaiola iduritzen gehiago emaiten alduenik dena ez dela dirua gainera eta bere ustez e, be aurrekonduari dagokionez estatuak ez duela eskualdeak bezain bat emaiten beraz hor berak estatuak behar duela emendatu emaitza eta bestalde badira ere departamentua eta herrien arteko sindikata herrien arteko sindikatak adibez askoz gutxi gutxiago emaiten duela, eta beraz denak horrekatu behar direla, denek berdin emaiteko, eta hor aurrekondua emendatuko dela, eta hori izan daitekela atera bidetarik bat. Mhm. Beraz hori ere ikusi beharko dugu beste eragileekin nola ikusten duten aukera hori adibidez, eta atera bide bat izan daiteken. Mhm. Bon, hori ondoko egunetan uh, segituko dugun gaia, uh, eh, ipatzen genituen eragileekin diru doblatzearen, uh, diruaren doblatzea galetzen baitzuan, adiaz Euskal Konfederazioak, eh? Hori da galetzen zuen besteak beste Eh, galdetzen duena da eh, e, EPEren aurrekondua doblatzea, ba, gero algeiago izan dadin behar bezala lan egiteko. Hmm. eta gan bezala goizuntan Euskal, Euskararen erakunde publikoa eta bordaleko doakitainako ejektorearekin eh, zen prentsa aipatzeko mil esker. Zuri. Zerbista putz, Itz eta putz zer nahiako, itxi alamando. Ez bata ez bestia, nik itxi mandoka. astehuntan eh, omen eh, uskak eta etruskoenaka askazgua handia baziela. Charles Bidegainek susker edo musker azitzeginen eh, deiku. Erreten zuten lehen, hausetitzen balin badu, ez duela lasatzen. Eta lasa aztekotan, entzun behar zirela zazpi erritako estilak. Jose Antonio Azpiazuk lioa emazten esku batu zen ekonomiaz. Makumeak presentzia asko izan dute, hemengo ekonomian. Baino, ni uste dut berezitasuna lino kontuan agertzen dela. Hor da, protagonismo osoa bere eskuetan hartzen da. Josu Martinezek bafletik ihes. Errera dela mantxara bidali zuten biti. Ura oraindik guazen. zen. honan handia karabantxelen ezagutu zuen. Baina ez hobera, eh? Joseba pixka bat bere gauzetan ibiltzen baitzen. Idazten eta... Tsumandoka aste arte zaratzeko zazpitan, ara heda ekin lauetan, uskal irratietan. Hori, xarri beraz, mandoka, aste hartabaita gaur, titika eta bere lagunekin duzie itzordua, zazpietatik aintzina, eta gauean ere horretarazten dutzet, adi musika emankizunaren e, eguna duziela aste hartero bezala. hori gaueko behatzitan uh, usaian bezala eta nik agurtzen zaituztet uh, eh, bihar itzordua hitz eta putzen, baik horretan den bostak eta bost irian berrien ondotik usaian bezala seiak arte Eta be, gurekin uh, gomita berri bat, lagun berri bat, uh, be xarean, interneten, telefono horietan, aplikazioak uh, bezpaitetut biziki ongi menperatzen egia erran, ala badu ere, egiazko gik bat gurekin ukanen dugu, ea zer aipatuko daukun berri kuntzetan, bat galduak baikira. bihar maiten dautziet, mementuz seiak euskal irratietan. Euskal